სიტყვისა ღვთისა მსახურთა თანამოსაგრეო და ანდრიას ხადაგებისა წარმართებაო ქართველთა განმანათლებელო და სულისა წმინდისა ქნარო ნინო ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის